Što se tiče opisa Jeđuđa i Međuđa, njihovog izgleda, navode se brojni hadisi. Međutim, malo je vjerodostojni hadisa, odnosno tih opisa koji nam govore o Jeđuđu i Međuđu, da se mogu prihvatiti. U hadisu koga bilježi ima Mahmed, Taberani i drugi sa vjerodostojnim lancem proslaca, navode se neki opisi Jeđuđa i Međuđa.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 Odlikovao je, odlikovao je Allah Đelešanuhu jedne poslanike na drugima. Odlikovao je svoje poslanike između vjerovjesnika, a između tih poslanika odlikovao je ulul azmi mina rusul. Znači, i dao je jednima od njih stepene koje nisu dobili drugi. Jedan od tih poslanika jeste Isa alaihi salam. Isa alaihi salam, Allahov poslanik i vjerovjesnik, koji je poslan Benu Israilu, tom narodu koji je najviše nepravde učinio na ovoj zemlji. nakon što su prema njemu nepravedni bili uzvišeni Allah Đelešanuhu je uzdignuo svoga ovoga časnog poslanika i vjerovjesnika k sebi i time ih iskušao mi ćemo govoriti o Isau alaihissalam sa aspekta njegovog ponovog povratka i dolaska na zemlju nećemo se znači doticati onoga što se desilo u vrijeme Isa alaihissalam i fitneti koji su tada nastupili i kako su oni pokušali da ga ubiju i tako dalje i nećemo se znači doticati akaida i vjerovanja i ubjeđenja kršćana u pogledu Isa i Salam, nego ćemo govoriti o njegovom ponovom dolasku na zemlju dolazak Isa alaihi selam i njegov povratak ponovni na zemlju to je akaid i ubjeđenje ehlu sunnetskih pravnih i akaidskih usmjerenja, svi se slažu da će se Isa alaihi sallam ponovo, vrat, ponovo vratiti, jer na njegov povratak aludiraju Kur'an i vjerodostojni hadisi Allahovog poslanika alaihi sallatu veselam. Kaže Allah Đelešanu wa im min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi qable meutihi. Kaže, nema ni jednoga pripadnika Kitabije, ili kršćanina i židova, a kaže da neće povjerovati illa le yu'minanna bihi qabla meutihi, a da neće povjerovati u njega prije njegove smrti. O jeome l qijameti je kunu alejhim šehida, a na sudnjeme danu on će biti nad njima svjedok. Ovdje je došlo u ome ajetu, u ovoj se suri govori, je li u ovim ajetima se govori o Isao alaihi salam. Pa je nakon toga došao ovaj ajet koji kaže da nema ni jednog sledbenika knjige kršćana i židova, a da neće povjerovati u njega nakon, znači prije, jeli, njegove smrti. Prije čije smrti? In la le yukminen ne bihi koble me Ovo hi, ha, ovo, na koga se ovo vraća? Razišli se ovdje mu fesiriti nisu znači složni svi da se to odnosi na Isa alaih salam. Jedni kažu da se to odnosi na poslanika Muhammed alaih salatu wasalam. I ova postavka i ovo mišljenje i ovaj stav nema sigurno svoje mjesto, jer se vidi da oni nisu svi povjerovali nakon, odnosno prije poslanikove alaih salatu wasalam smrti. Najispravnije je da se ovo odnosi na Isa alaih salam. Nema ni jednog kršćana niti židova koji nakon što dođe Isa alaih salam da neće povjerovati u njega. Svi će biti tada jeli, vjernici. I ovaj ajet nije kategorički dokaz, nije jasan budući da nije spomenuto ime, ali se iz njega može razumjeti da se to odnosi na Isa alaih salam, budući da kontekst ovih ajeta u, jeli, govori o ovome Allahovom poslaniku. U drugom ajetu kaže Allah Đelešanuhu وَلَمَّا ضُرِبَ ibn مَدْيَمَ مَثَلَا kaže, a kada je naveden Ibnu Merijem, jeli, to je Isa Ibnu Merijem, kada je naveden kao primjer i tako dalje, govori se znači u tim ajetima o Isao a.s. i onda kaže Allah Đelešanu o innehu na ilmun lisaati fela temtarunne biha wa tebi'un hada siratun mustaqim kaže o innehu na kaže i on je u istinu, to jeste Isa a.s. le to je jedno učenje, a po drugom kirajetu se kaže le alemun a alem u arapskom jeziku znači znak ili simbol, Kaže, u istinu je znači povratak Isa, alaihi salam, simbol sudnjega dana. Simbol, jeli, da će nastupiti, odnosno predznak, jeli, od predznaka sudnjega dana. Pa nemojte, znači, u tom pogledu onda govoriti, jeli, nemojte ga poricati. Nemojte negirati dolazak sudnjega dana. I to je u istinu pravi put. Znači, aludiraju Kur'an i sunnet i konsensus islamskih učenjaka ehlu sunneta vol džemata o ponovnom dolazku Isa, alaihi salam i u tome nema razilaženja među njima. Hadisi koji govore o dolasku Isa alaih sallam su brojni. Nalaze se u najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama. Kod Buharije i kod Muslima. I nije tačno i nije ispravno kazati da kod Buharije nema hadisa o dolasku Isa alaih sallam. Imaju najmanje dva hadisa, a možda ih ima i više. A u sunenima, u meađimima, i musnedima se nalazi bezbroj takvih predanja ili koja ukazuju bilo da se radi o vjerodostojnim ili nevjerodostojnim. U hadisu Nevasa ibn Samana podužem hadisu se kaže pa će se spustiti Is alaihi salam sići će znači sa nebesa kod bijele jedne munare u istočnom dijelu grada Dimaška glavnog dijela jeli, današnje Sirije. A kada siđe, bit će obučen u dvodnijelnu odjeću koja će biti obojana žute boje, prefarbana znači. A stavit će svoje, svoja dva dlana na krila od meleka. I tako će sići. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ome hadisu, koga je zabilježio imam muslim u svome sahihu, kaže kad obori svoju glavu na dole, kaže sa njegove glave će silaziti kao da će kao voda da kapa je li? a kada je digne kaže isto će tako kapati voda no međutim u obliku je li bisera kao da su to veliki je li biseri koji silaze ili koji kapaju je li sa njegove glave u jednom se hadisu navodi da je Isa alaih islam čovjek srednje grasta. srednje visine znači da je crvenkasto blijede boje da će biti obučen u ovakvu odjeću, kaže kada spusti svoju glavu, kaže kapa će voda sa njegove glave kao rosa, ali kaže neće mu glava biti vlažna i mokra. I ovaj hadis je zabilježio Ebu Daud, Ibn Hidban, Imam Ahmed, Abdurazak u svome Musanefu i vjerodostojnim su ocijenili a Hafil Ibn Hajar i šejh Albani. Kaže se odali ome hadisu Nema, kaže, ni jednog nevjernika koji osjeti miris Isa, alaihissalam, kaže da neće odmah umrijeti. Dok osjeti miris, odmah će umrijeti, iz toga momenta. A kaže, njegov miris doš, doš, doseže do krajnje tačke njegovog pogleda. I znači, koga god vidi u tom prečniku, on će da, jeli, umre od nevjernika. Potom će Isa, alaihissalam, tražiti drđala kada iziđe. Mi smo govorili da je drđal i govorili smo o njemu i njegovom dolasku i neredu koji će on napraviti po zemlji. Deđal je bolest, kako kaže Ibnu Kesir. I Allah Želešanu je poslao za tu bolest lijeka. Jer nema nijedne bolesta da nema za nju lijeka. A lijek za Deđala je Isa a.s. On ga jedini može ubiti. Po Allahom kaderu i njegovoj odredbi. Pa će tražiti Deđala i stići će ga kod Babu Luddin kod jednog mjesta koji se zove, koji se zove Babu Luddin u Palestini. Pa će ga, tu će ga, jeli, ubiti. Po, potom će Isa, alaihissalam, doći do svijeta koje je Allah Želešanu sačuvao od fitneta deđala. Navodi se u jednom hadisu da će doći Isa, alaihissalam, i da će uzeti koplje i probosti deđala. No međutim, ovaj hadis je zabilježio imam, imam Ahmed i Hakim i drugi sa slabim lancem prenosilaca, da će ga kopljem ubiti. Pa kaže Isa, ale i sram će doći do toga naroda koje je Allah Žešanu sačuvao njegovi smutnji, pa će im pričati i govoriti im o njihovim stepenima u džennetu koje imaju kod Allaha Želešanuhu. I nakon toga Allah uzvišeni će objaviti svome poslaniku i vjerovjesniku Isao a.s. Ja sam poslao robove svoje protiv kojih se ti ne možeš boriti. Poslao sam je džuđ ime džuđ. Ne možeš se boriti protiv njih pa se skloni sa vjernicima na jeli brdo tura. Ovdje kada Isa a.s. bude izlazio on će tražiti Dejjala da ga ubije. Kaže se u hadisima koje je između ostali bilježima muslim da će ići za njim i da će se deđal početi topiti kao što se so topi u vodi. I kaže Isa da ga pustim on bi se kada je sad istopio. No međutim, stići će ga Isa a.s. i ovaj ubit ga sa svojom rukom, pa će im pokazati njegovu krv. Pokazat će, znači, vjernicima njegovu krv. Kako će ga ubiti tačno nije precizirano u hadisu, s tim što ima ovaj prethodni hadis koji je a, u kojem ima mahana, čija je znači vjerodostojnost sporna, u njemu se ukazuje da će ga ubiti kopljem. Što nije isključeno, jel da bude. I nakon toga Allah uzvišeni će objaviti svome poslaniku i vjerovjesniku Isao a.s. Ja sam poslao robove svoje protiv kojih se ti ne možeš boriti. Poslao sam je džuđ ime džuđ. Ne možeš se boriti protiv njih pa se skloni sa vjernicima na jeli brdo tura. Ovdje kada Isa a.s. bude izlazio on će tražiti Dejjala da ga ubije. Kaže se u hadisima koje između ostalih bilježi muslim, da će ići za njim i da će se Dejjal početi topiti, kao što se so topi u vodi. I kaže Isa, da ga pustim, on bi se je sad istopio. No međutim, stići će ga Isa, ali islam, i ovaj, ubit ga sa svojom rukom, pa će im pokazati njegovu krv pokazat će znači vjernicima njegovu krv. Kako će ga ubiti tačno nije precizirano u hadisu, s tim što ima ovaj prethodni hadis koji je a, u kojem ima mahana, čija je znači vjerodostojnost sporna, u njemu se ukazuje da će ga ubiti kopljem. Što nije isključeno, jel da bude. Nakon toga, ovdje kažemo zašto će ga ubiti Isa alaihissalam, zašto ga ne pusti da se istopi da umre. Možda bi svijet kazao kad bi vidjeli kako se on topi, da je on nestao, da je on Bog, jer on je govorio da je uzvišen je Allah Đelešanovu. Taj silnik i zločinac smatrao je sebe gospodare. Pa kaže, ako bi, jeli, kažu islamski učenjaci, kada bi ga Isa i salam pustio da se tako istopi, onda bi možda svijet smatrao da je on Bog, pa se uzdigao u nebo, pa će on ponovo doći, kao što su smatrali za faraona. Zato se kaže, El jeumenu ne džike bi bedenike li tekune limen halfeke aje, danas ćemo te sačuvati mi tvoje tijelo, o faraonu se govori, da bi bio dokaz onima koji slede nakon tebe, da ne bi kazali ne faraon, to se on uzdigao u nebo, on će opet doći, on se vrati, on je gospodar. Ne ovdje, hoće Allah da pokaže da je on obični jedan lažljivac, prokletnik koji je sebi pripisivao božanstvo, koje pripada samo Allahu Đelešanu. Kad ga ubije, kaže pokazat će jeli, vjernicima njegovu krv i to će biti dokaz jeli, da, da više nema deđala. Kaže poslanik alaihi salatu veselam u hadisu koji je mutafekun alej kaže tako mi onoga u čijoj ruci moja duša približilo se kaže vrijeme da siđe među vama i među vas Isa alaihi salam pravedni sudija koji će suditi po pravdi pa će slomiti krst i ubiće svinju i neće prihvatati džizije onu koju jeli ehlul kitab te kitabije treba da daju muslimanima u islamskoj državi treba da im daju ono što muslimani danas daju u stvari njima i kaže neće se više ratovati prestaće ratovi i biće kaže obilan imetak u ta vremena znači biće ljudi jako bogati, imaće puno jeli, materije i dunjaluka. I kaže, tada će biti jedna sežda da se učini Allahu Đelešanu vrednija od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Što ukazuje možda da neće biti a, tada možda u to prvo vrijeme kada Isa, ali Isa bude se vezio da neće biti puno vjernika. Jer nakon toga će se popraviti stanje. Kaže nakon toga Ebu Hureyre radijallahu anhu ikrau in shi'tum qavle ta'ala proučite, kaže, ako hoćete Allahove Đelešanu riječi, wa im min ehli kitabi illa le yu'minanne bihi qable meutihi, o jevme il qijameti je kunu alejhim šehida. Kaže, i nema ni jednog sredbenika knjige, kitabije, da neće vjerovati, kaže, u njega pri njegove smrti, a kaže, kaže, nakon toga na sudnjem danu on će biti nad njima, jeli, svjedok. Kaže se, braću, da će se u vrijeme Isale i Salam, da će biti mir i da će vladati jedno blagostanje. Pa se navodi da će se lavovi igrati sa kamilama i da će se tigrovi igrati sa kravama i da će se vukovi igrati sa ovcama i kozama i da će djeca se igrati sa zmijama i da niko nikome neće štetiti i da nikome niko neće nauditi. Danas znamo da su ovi najveći neprijatelji jednim drugima. Ali kada dođe vrijeme Isa alaihi salam tada će vladati znači jedno blagostanje u kome neće znači niti lavovi nauditi devama niti će tigrovi nauditi kravama niti će vukovi nauditi sitnoj stoki niti će znači zmija nauditi djetetu i tako dalje i ovaj hadis da zabilježio Ebu Daud, Ibn Ahmed, ibn Hibban ibn Đerir i vjerodostanim su ga ocijenili Hafil ibn Hajar Raskalani i imam Esujuti. Navodi se također u pojedinim predajama koje je zabilježio imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, kako to kaže Ibnu Ketir, da će tada biti mir, da neće biti ratovanja i da će se, kaže, koristiti sablje kao srpovi, da se sječe žitarice i da se ubiru plodovi, jeli? Neće se tada više sablje koristiti u rat, I tada će, kaže, sve ono što ima u bilo čemu, što ima u njemu nekakve negativnosti, nestaće, kao recimo otrov u zmijama. Neće toga više biti. Kaže, zemlja će izbaciti svoje izdanke, a nebo će obilnu kišu slati. I kaže, igraće se djeca sa zmijema i onda se navodi smisao prethodnog hadisa. Ostaće Isa alaihissalam na zemlji 40 godina. Vlada će na zemlji 40 godina. Mi smo govorili o Isao alaihissalam kada dođe da će u njegovo vrijeme biti šarijatska islamska država. U vrijeme njegovo vrijeme Mehdije ili kada budu. Hoće li biti prije toga, mi to ne znamo. Na muslimanima je da rade i da ulože sve napore da naprave sebi jeli, šarijatsku zemlju i šarijatsku državu. Nakon toga umrije će Isa alaihissalam pa će mu vjernici muslimani klanjati dženazu i ukopaće ga. I ovaj hadis je zabilježio Ebu Dawud, ima Ahmed, ibn Hidban i također je dostojnijsko ocijenili ova dva prethodna hafiza koja smo spomenuli, to je Askalani i Sujuti. Kažemo da će biti jedno pravo blagostanje u vrijeme Isa a.s. da će ljudi imati dovoljno dunjaluka i metka. Navodi se u jednom hadisu koga bilježe Ibn Mađe, imam Hakim, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da čovjek neće toga dana imati potrebe da jaše ništa od životinja i da ide u, potraž, u potrazi za svojim riskom i za svojom obskrubom i na fakom, znači to će mu dolaziti i bit će mu to sve, jeli, a, na ruke. Neće, znači, se morati posebno umarati u tom pogledu. Došlo je u pojedinim predajima opis ljudi koji će boraviti na zemlju u vreme i Salam. Pa se navodi da je poslanik sallallahu alaihi sallam kazao kaže doći, dočekat će kaže Isa alejhi salam ili zatići će ljude iz to, e, tih kasnijih generacija je li kaže oni su kao vi poslanik sa sallallahu alejhi selam obraća ashabima oni su kaže kao vi ili kaže bolji od vas ili bolji od vas kaže tri puta i neće kaže Allah dželešanu uništiti i poraziti umet u, kom, u kome sam ja prvi, a Isa alaih sallam posljednji. Mi smo govorili, kad smo govorili o Mehdi, jednom sam spomenuli hadis a, e, koji je sličan o ome u kome Allahov poslanik alaih sallatu sallam kaže da Allah neće uništiti umet kome je poslanik sallatu sallam prvi, a Mehdija u sredini, a je li Isa alaih sallam na kraju. No međutim, kazali smo da je ovaj hadis nevjerodostojan. Ovaj hadis koga smo danas citirali je također nevjerodostojan, ima slab lanac prenosilaca koga zabilježi Ibn Abi Šejbe i uh, Nuaym ibn Hamad u svome dijelu El Fiten, sa slabim lancom prenosilaca. Također se prenosi od Ebi Hureyre radijallahu anhu da je kazao blago se onima blago se onima koji budu živjeli nakon dolaska Isa alaihi selam. Tada će se kaže dozvoliti nebu da šalje obilnu kišu i naredit će se zemlji da izbaci svoje izdanke Kaže, pa čak kad bi posadio ti jednu špicu u pustinji, gdje nema nikakve mogućnosti da nešto rodi, kaže, rodiće. I kaže, prolazi će čovjek pored a, lavova i neće mu smetati i neće mu nauditi. I opet se spominje da će čovjek stati na zmiju svojom nogom, nagaziti na nju i kaže ona mu neće nauditi i neće mu štetiti. I ovaj hadis je zabilježio imam El Dijal Maqdisi u svome dijelu El Muntaka sa vjerodostojnim lancem pronosilaca, kako to kaže Imam Sujuti i šejih Albani. U jednom hadisu, koga opet prenosi Ebu Horeide, se navodi da je Allahov poslanik, alaihi salatu veselam, kazao da će Isa, alaihi salam, doći i da će na zemlji zateći 800 ljudi i 400 žena, pravih, jeli, vjernika, odabranih. Oni su, kaže, tada najbolji svijet koji će, jeli, biti na zemlji. No, međutim, ovaj hadis je da zabilježio imam Dejlemi u svome musnedu, a kada imam Dejlemi bilježi hadis u svome musnedu i ne bilježe ga drugi, onda je to jedan od znakova njegove slabosti, kako kaže imam Sujutija u uvodom dijelu El Džamiju Kebir, jednog svoga poznatog dijela. Ovo je ono, braće, što se tiče Isa a.s. u pogledu njegovog dolaska i boravka na zemlji i njegovog, jeli, a, njegove konačnice na zemlji. Mi smo navodili prije toga i hadise koji govore o Mehdi i kako će blagostanja biti, tako da li nismo ih htjeli ponovo ponavljati, jer se može i hadisa zaključiti da će Mehdi a Isa a.s. boraviti ovaj u jedno vrijeme jeli, na zemlji, tako da ne bi ponovo ponavljali one hadise jeli, koje smo prije toga spominjali. A, znači, akajd i ubjeđenje ehlu sunnata wal džemata jeste dolazak Isa a.s. da je on živ, kod svoga gospodara uzvišenog koji ga obskrbljuje, doći će nam i uspostavit će punu pravdu jeli, i a, šerijatsku zemlju će jeli, ovaj, a, uspostaviti na zemlji. Kažemo opet, da li će do tada biti šerijatske zemlje ili neće, to ne znamo. I neispravno je kazati, kao neki što tvrde, nema šerijatske zemlje dok ne dođe Isa alaih islam. Možemo kazati nema pouzdane i ne možemo kategorički tvrditi da ima ali postoji mogućnost je li da bude takva država. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put, da nas sačuva svakog zla, da nas pouči našoj vjeri, da nam najbolje muči naša zadnja djela i da nas spoji u džennetu sa poslanikom, alehi salatu veselam, sa Isaom, alehi salam, sa dobrima i šehidima, a oni su divno društvo. Wa sallallahu ala sejidina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والمجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنت ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافر الدين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إن إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سفر وما أدراك ما سفر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسن أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر قدم وأخر بل الإنسان على نفسه